Daniele, eh, estatu batuetan sortu eta aldu de bizi. Zer, amodioak ekarri zitu edo egona hazi hemen? Amodioak ere, baina uh, bon, ama aldu da jadut, aita baigorria jazen. Hortzion, bakantzetan hunatiten ginen uh, eh, laurtetaik, apopres eta beti nigarrez joa ginen berriz uh, Ameriketat. Ogoi urtetan uh, joan niz uh, Ameriketatik, urte bat ez egon niz Madrilen, beste bat Donostian, eta gero aldu deratik niz. Uh, beti danik banin amen txoli hunat berriz edo, hunat etorzia. Zure hautua delaik ez duzu sofritzen beste lekukotasunek ze ekarri uh, dautzute? Egi hainitz erran dituzte. Uh, bon, eskualain aldetik nik atsemaiten dut uh, bon, erran bezala, erreportaian. Ez dela, enfin, enetako importanta da eskuala jakitia eta baliatzia. Baina ez bali maduzu intzatzen ere, bizitzen altzira hemen. Baina domaia atxemaiten dut leku hori ez zuzu ezagutzen al, zinez, ez pali mauzu bedein izkuntza pixka bat urak zen. Nadine, zu hainitz mugitu zira munduan zehar, eta hor eskualegirat zidea, eh, balean bizi eta euskara ikasi duzu. Ez dute, denek urratsoi egin, zuretzat erranduzu zinez beharrezkoa zela nun behit. Bai, beharrezkoa da e, bizitzen duzun iribatian batean behar duzu be, integratu eta behar duzu zerbait ikasi eh, biziaz jendetaz eh, voilà. eta eh, hizkuntza da lehen lehen um, naturala da fin, ez dut beste moletik ikusten fin, hola da jamuntxo hemen narizira lanian, uh, eh, lekuko eta sunbat ere ekarri duzu er- eta mm, dokumentario hortan, Parisen bizi izan zira, kostaldetik ditan zira, eta hor eraiki duzu ere, uh, bankan, hiri hau hunat etortzea, uh, izan behar da ere uh, aldaketa handia errazu. Bai, be, behar da, apiskat uh, eh, zertako unat egin giren, bankat. Uh, eh, Simpliki lan atxeman baitut lana. Eta gero bagion esidea nunbait behin betikotz instalatzeko, jabe bilakatzeko, ere, etxea egiteko. Be, gule familia sortzeko, simpliki. Horrez gain ere, maite ginoen ere bai ibarriko filosofia, uh, eh, manela. Kalitatea da importantena hemen uh, eh, ibaruntan, hori presiagarria da, baita dugu hainitz uh, hemen proxatuak dire mozkinak, elkarlean hartzeko hori ere, uh, ez dugu denetan atxemaiten hori. Hala, bilaz, uh, pixka, bazilen gauza hainitz, komitzetu gaituenak unat jiteko eta blizki hemen instalatzeko. Lekokotasunetan, eh, urjuntasuna ipatu da, eh, eh, garaiuak falta, topaguneak, badalan bat ordean egiteko eta bikote gazte bat ongi senditzeko ere, zure iduriko, zoin dira zuri falta zauzkitzun gauzak. Afera hori da antolakuntza, fin, zer da ur, zerbait urrun zerbaitetik izaitea? Ez zait baitiz ba txemaiten uh, banka ahondela edo ibarra ahondela. Erratean da, ele baiona ahondela. Baina uh, eh, erre dut uh, antolakuntza afela dela. Bistandena batzua duetan gila galazirat, baionalat. gila piai horietaz, pixka bat uh, egiteko edo zinemalat joaiteko. Ez da oztopo bat guretako, uh, nik uste afela da antolakuntza. Maite Xalfarro, haiba elkarteko kide hemen aldu den, parte hartu duzu filmaketan, erran nahi du, eta jendeak filmatu dituzu hori da lekukotasunak? Bai, bai hori da, kasi dugu uh, aldudakak bideo horrekin baten uh, baliatzen, eta gero izan gira talde bat, uh, jenden filmatzen eta kestionatzen. Odean, batzuek erran dute, urgun eta sunasen ditzen zela garaiorik ezpaitzen adibidez, uh, toki eskasa ere elkartzeko, edo zuk nola bizitzen dituzu lekukotasun horiek? Be, nik uh, hori uh, ez dakit ez dut uh, untsa ulertzen, zenta nik atsemaiten dut girua badela ibajuntan, badira elkartean itz, besta komiteak gaztentzat edo ez gaztentzat, baina gero badira beste elkartea batzu ere, bada adur, bada uh, lehengo gazten elkartea ere, bada kiloretako elkarteak ere, badira pilotako elkarteak, badira iztari elkarteak. Ez dakit, ene eh, ustez badira oita amak elkarte uh, eh, iru egietan, eta... E, ez da komunikazioik, ordean, ez dakite jende horiek? Eh, hori da berdin, ez dakit berba ez dute fen, jakite hori, hori da jakin araztea berba gure lan ondiena izanen dena.